Най-изявените представители на артистичната сцена в източна и западна Германия ще бъдат представени само след 4 дена в Пловдив. На 11 октомври се открива изложбата озаглавена «Пътуване по света. Изкуство от Германия». Това са произведения от колекцията на Института за международни отношения на Герван... Германия в съкрещение ИФА и става дума за произведение от 1949 година до днес. Изложбата ще продължи до 8 декември 2019. Казвам добър ден в студиото в Радио Пловдив, в ефира на Хоризонт до обед на Светлана Коюмджиева, арт-директор на Пловдив 2019. Добър ден! Здравейте! Както а, добър ден и на един от двамата куратори на изложбата, Матиас Винцен е с нас. Алло! <laughs> Здравейте, Матиас! А, казвам добър ден и благодарност и на Силвия Стентън от международния екип на Пловдив 2019, която ще ни помага за превода. Благодаря ви, че сте с нас. Първо към Светлана, какво представлява тази колекция и колко ключова е тя за Пловди 2019? Първо добре е да кажа, че тази изложба се организира в партньорство с Геота институт България и с ИФА. Колекцията беше от изключително голям интерес за нас. От две години и половина преговаряме за да гостува тази изложба в Пловдив, защото тя е на изключително високо музейно и биенално ниво. Авторите, които представя се изключително важни емблематични фигури за изкуството на 20 век. Колко творби? Около 350 произведения специално. Цялата изложба е около 400, но в Плодив идва в малко редуциран вариант. 350 ще са произведенията на близо 90 артисти от източна и западна Германия са представени от периода от 49-та, както се вижда и по нейното подзаглавие, до наши дни представят изкуството на Германия. Как се справихте с този мащаб 350 работи и защо решихте да ги разположите в две галерии, а не само в една, в новата? Това е последната голяма изложба от програмата на Пловдив Европейска столица на културата за тази година. С нея ще закрием. Тя е основен акцент в програмата. А, изключително важно беше да намерим пространство и начин така, че да поберем максимума от нея и затова тя се разполага в двете нови пространства, а, които са почти новооткрити в Пловдив а, за съвременно изкуство. Важно беше някакси да ги маркираме, да ги, да това, тази изложба да е тяхно бойно кръщение, така да се каже, и да се надявам, че за бъдеще на тези пространства ще им върви на такова високо качество на изкуство, което в момента гостува в тях. Става дума за новата галерия на улица Гладстон, а, която е наистина мащабна и голяма, и а, галерията Капана, която е на главната улица. Която е на улица Райко в 29, да. А, нека сега да попитам Матиас Винцен с помощта на Силвия, а, защо Институтът за международни отношения на Германия е така свързан с изкуството и защо има такава мащабна колекция? why is IFA so connected to art and how how come it has such a big collection, art collection? The um, IFA uh, travels a lot of small exhibitions all around the world. It's part of cultural diplomacy of, of the German state. А, с пътуващите изложби навсякъде по света ИФА всъщност а, а, подпомага а, културния обмен. And then, when the worldwide touring shows come back to Germany, you start having a collection more and more over the decades. и когато пътуващите изложби се завърнат в Берлин, всъщност те се завръщат по-големи и така се разраства а, колекцията. Колко важна е войната? От 49-та година казвате, но а, сянката на Втората световна война ли остава в а, отправната точка на тази колекция? how important is uh, the war team in this collection and is it uh, the war that is the focus of uh, Или включвате и студената война и разделението на Германия? Or do you also include the Cold War and the division of Germany as a theme? So our exhibition presents uh, works uh, from six decades from Germany. So it's all post-war until today. Колекцията а, предлага а, работа на автори от а, 60, 60 десетилетие. And the cultural initiative uh, of the IFA was very much connected after 1945, after the horrible war started by the Nazis, by the Germans. So the cultural initiative was to sort of build bridges uh, um, in all kinds of way and also show through the artists that, for example, yes, Germans do have humor. If you look at works by Sigmar Polke or Joseph Beuys, big surprise, there might be some intelligent humor in the art. А, всъщност, а, ини, културната инициатива започва а, от а, 1945 и е с цел да а, строи нещо като мостове а, а, и да показва чрез а, изкуството как всъщност немците могат да имат и доза хумор. Процесите в изкуството в размирния 20 век се разполагат в много широк диапазон. От реализъм и абстракция, през поп-арт, флуксус, социална фотография, всичко ли ще бъде в тази изложба? Uh, so the, the art, the trends in art from the 1920s um, uh, include uh, many trends uh, such as um, fluxus, um, photography, social photography. Is everything going to be included in this exhibition? Are all the trends going to be represented? So from 23,000 works of art in the IFA collection, we selected from 80 artists 350 works that we now show in Plovdiv. А, от 80 автора ние селектирахме 350 а, творби. Които Не, от 23 000 работи, 20... които са притежания на колекцията, а, са селектирани 80 80 автора и 300 и и няколко. And uh, main positions from the last 60 years from Germany are presented, like Fluxus, И всъщност а, главни а, тенденции от, да са а, репрезентирани в изложбата като флуксус. And also early feminist art. Ранно а, изкуство с а, феминистка тематика. And a lot of photography. Много фотографии. And that is very interesting in terms of East Germany and West Germany. Our които са а, интересни във връзка с а, темата Източна и Западна Германия. Our exhibition shows that there was a strong connection between uh, East German artists and West German artists. Нашата а, а, изложба показва, че е имало много а, силна връзка между автори от източна Германия и западна Германия. And our exhibition shows uh, that the art history in Germany is something completely different from the political history. И всъщност нашата изложба показва, че а, историята на изкуството е нещо различно от а, политическата история. So the exhibition is also about dialogue, in this case between East and West. И така, изложбата е също и диалог а, между, и, в този случай между изтока и запада. And if one wanted to find any kind of big message in the whole project, It is, of course, about cultural dialogue and understanding uh, between the nations. Which... И ако търсим а, някакво а, нещо голямо като а, а, меседж, послание, <laughs> като да. послание, то е а, културният диалог и разбирателство. Artists don't want to be diplomats, they want to be artists, and therefore they're so good diplomats. Артистите нямат за цел да бъдат а, а, дипломати, те имат за цел да бъдат артисти и за това всъщност те са много добри дипломати. Как намирате новата сграда за съвременно изкуство, новата галерия? А, защо? защото тя е едновременно за изкуство и за музика. Стените са белязани от тези две изкуства. Виждаме акустичните панели, но и солидната основа за изкуство под тях. How do you find the new um, exhibition hall, uh, which has a purpose for both exhibitions and also as a music hall? Uh, because you can see um, both arts are um, sort of have signs present. Um, so we are very grateful to be guests at the two galleries in Plovdiv, and uh, so what we try to do is also get into dialogue with each space. The spaces are very different. А, много се радваме, че сме гости и сме благодарни, че сме гости на двете галерии в а, Пловдив а, е, и също използваме а, случая и да а, изграждаме диалог с а, двете пространства. I find it very important to have big nice buildings for the arts. That is always a good sign for any society. За мен е важно да има а, големи а, сгради, пространства за изкуства и за мен това е много добър знак обществото. Последно фотографията, която е на поканата за откриването, е на един паметник, на един лидер, който бива свален. Това действие неизмедно съпровожда рухването на авторитарните режими, фигурата на диктатора, която е отнасена от кран или пътолъчката, отнесена от вертолет, както беше в български условия. Какво всъщност запечатва фотографията на Сибиле Бергеман и защо я избрахте? Uh, the photograph on the invitation for the exhibition. Yeah, it is very good that Sibylle Bergmann is sort of the key visual for the whole exhibition because а, uh, за нас е много важно, че именно тази фотография е визуална, визуалния облик на изложбата, защото... because as a famous East German photographer, she is uh, representative for an interesting secret. Защото като а, известен фотограф от източна Германия, тя, тя е облик на The East German authorities did not understand that photography was an art form. Uh, тя um, I'm sorry, could you... The East German. Из, източните германци Властите в източна Германия не възприемат фотографията дълго време като истински, като средство в изкуството. И Сибиле Бергеман е един представител именно на тази, тази тайна, този секрет в източна Германия. Um, so, um... Uh, uh, uh photography was the uh, most liberal, freest art form in the ex-GDR, and the authorities didn't understand. So that's funny that Bergman sort of represents this. И поради тази причина фотографията е най-нецензурираното изкуство в а, източна Германия, защото властите не я препознават като изкуство, т.е. тя минава малко по периферията. Затова има относителна свобода в фотографията. За това е избрана за а, фотографията на поканата за откриването на тази голяма изложба, която, както разбрахме от Светлана Коюнджиева, ще е един от основните акценти в програмата на Пловдив 2019 за есента. Последно към Светлана, а, последните три месеца на практика започват от Европейска столица на културата. Имате ли идея какво ще се случи след 2019 с а, това, което беше натрупано като опит, но и с наградата Мелина Меркури, например, която беше спечелена? В момента разработваме една процедура, една отворена покана, с която да поканим артисти и организации, които са участвали в програмата на Европейска столица на културата предимно, да продължат своите събития, своите фестивали. Надявам се да успеем да я пуснем преди края на тази година, защото целта ни е ние сме казали вече, че наградата Милина Меркурий остава за наследство. Целта ни е обаче това наследство да бъде разпределено спрямо събития, които наистина са оставили дире в програмата. Благодаря ви. Благодаря на Матия Звинцен, един от двамата куратори на голямата изложба Пътуване по света изкуство от Германия. Благодаря на Силвия Стентън от международния екип за превода и на Светлана Коюмджиев, артистичен директор на Пловдив 2019. На 11 октомври е откриването на изложбата, която ще остане в двете галерии, двете нови галерии на Пловдив 2019, на улица Гладстон и на Централната улица до 8 декември 2019.